illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีมาสกอตมา a A head anointed noble king like King Prasenti or King Achasattu would exercise his power in his own reign to execute those who should be executed, to fine those who should be fined, and to banish those who should be banished. For even these communities and societies, such as the Vachians and the Malians, exercise the power in their own realm to execute those who should be executed, to fine those who should be fined, to banish those who should be banished. So all the more so should a head anointed noble king, such as the king Pasenti and king Achasatu, should exercise it, Master Karma, and he should be worthy of exercise it. อคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ข้อที่ท่านกล่าวว่า รูปเป็นตัวตนของเรา อำนาจของท่านเป็นไปในรูปนั้นว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลย อย่างนี้หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตามอย่างนี้แล้ว สัจการนิครนก็นิ่งเสียถึงสองครั้งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค จึงตรัสกับสัจการนิครนว่า อกิเวสนะ ในการบัดนี้ท่านจงแก้ ไม่ใช่การที่ท่านควรจะนิ่ง ผู้ใดอันตราคต ถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุแล้วถึงสามครั้ง ไม่กล่าวแก้ศีรษะของผู้นั้น จะแตกเป็นเจ็ดเสียงในที่นั้น ก็สมัยนั้น ยักษ์วชิรปาณีถือกระบอง ที่ทำจากเพชร ลุกเป็นไฟ รุ่งเรืองโชติจ้วง ลอยอยู่บนอากาศณเบื้องบนศีรษะของสัจจกานิกรนมีความคิดว่าถ้าสัจจกานิกรนอันพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุแล้วถึงสามครั้ง มิได้แก้ปัญหาเราจะฟาดศีรษะของสัจจกานิกรนนี้ ให้แตกเป็นเจ็ดเสียงณที่นั้นแหละ ยักษ์วชิระปาณีนั้น ผู้ที่พระผู้มีพระภาค กับสัจการนิครนเท่านั้นที่เห็นอยู่ ในที่นั้นสัจจการนิครนกลัว ตกใจจนขนลุกชูชัน แสวงหาพระผู้มีพระภาค เป็นที่พึ่ง เป็นที่ต้านทาน เป็นที่ป้องกัน ได้ทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญ ขอจงถามเถิด ข้าพเจ้าจะกล่าวแก้ ณที่นี้ What do you think อกิเวสนะ When you say thus material form is myself do you exercise any such power over that material form as to say let my form be thus let my form not be thus when this was said Sajjaka the Nikanta's son was silent. A second time, the blazed one asked the same question, and a second time, Satchaka, the Nikanta's son, was silent. Then the blazed one said to him, Agivesana, answer now. Now is not the time to be silent. If anyone, when asked a reasonable question, up to the third time by the Tathagata still does not answer, his head splits into seven pieces there and then. Now, on that occasion, a thunderbolt wielding spirit, holding an iron thunderbolt that burned, blasted, and glowed, appeared in the air above the Satchaka the Nikanta's son, thinking, if this Satchaka, the Nikanta's son, when asked a reasonable question up to the third time by the blazed one, still does not answer, I shall split his head into seven pieces here and now. Only the blazed one and the Satchaka, the Nikantas sons, saw the thunderbolt wielding spirit. Then Sachaka, the Nikanta's son, was frightened, alarmed, and terrified, seeking his shelter, asylum, and refuge in the blessed one himself. He said, "Ask me, Master Gotama, I will answer." อคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า รูปเป็นตัวตนของเรา อำนาจของท่านที่เป็นไปในรูปนั้นว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลยดังนี้หรือข้าแต่ท่านพระโคดม ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยอากิเวสนะ ท่านจงทำในใจให้ดีเถิด ครั้นท่านทำโยนิโสมนสิการดีแล้ว จึงกล่าวแกล้ เพราะคำหลังกับคำก่อน หรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ต่อกันอกิเวสนะ ท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร การที่ท่านกล่าวว่า เวทนาเป็นตัวตนของเรา สัญญาเป็นตัวตนของเรา สังขารทั้งหลายเป็นตัวตนของเรา วิญญาณเป็นตัวตนของเรา ดังนี้อำนาจของท่านที่เป็นไปในเวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย และในวิญญาณว่า เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลย ดังนั้นหรือท่านพระกดมผู้เจริญ ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยอังกิเวสนะ ท่านจงใคร่กรวนให้รอบคอบ จงทำในใจให้ดีเถิด จึงกล่าวแก้เพราะคำหลังกับคำก่อนของท่านไม่สอดคล้องกันอังกิเวสนะ ท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร รูปเวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระคดม สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกข์ท่านพระคดม สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือเนาะที่จะตามเห็นสิ่งสิ่งนั้นว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา ข้อนั้นไม่ควรเลยท่านพระกดม and what do you think อากิเวสน a when you say thus material form is myself do you exercise any such power over that material form as to say let my form be thus let my form not be thus no master g a t a m a pay attention อกิเวสนะ pay attention how you reply what you said afterwards does not agree with what you said before nor does what you said before agree with what you said afterwards what do you think อกิเวสนะ when you say this feeling is myself perception is myself formation are myself consciousness is myself. Do you exercise any power over that feelings, perception, formations, and consciousness, as to say, let my feeling, perception, formations, consciousness be thus. Let my feeling not be thus. No, Master Gautama. Pay attention, Akivesana pay attention how you reply. What you said afterwards does not agree with what you said before, nor does what you said before agree with what you said afterwards. What do you think? อากิเวสนะ are material form, feeling, perception, formations, and consciousness permanent or impermanent? Impermanent, Master Gotama is what is impermanent, suffering, or happiness. Suffering, Master Gotama, is what is impermanent, suffering, and subject to change, fit to be regarded thus. This is my, this I am, this is myself. No, Master Gotama. อคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ผู้ใดติดทุกข์เข้าถึงทุกข์อยู่แล้ว กล่ำกลืนทุกข์แล้ว ยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้ ผู้นั้นกำหนดรู้ทุกข์ได้เอง หรือจะทำทุกข์ให้สิ้นไปแล้ว จึงอยู่มีบ้างหรือข้าแต่ท่านพระกรม ข้อนั้นจะพึงมีได้เพราะเหตุไรข้อนั้นมีไม่ได้เลย อคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เมื่อเป็นอย่างนั้น ท่านที่ติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้ว กล้ำกลืนทุกข์อยู่ ยังจะตามเห็นทุกข์ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้ไม่ใช่หรือข้าแต่ท่านพระครม ข้อนั้นฉไหนจะไม่ถูกเล่า ข้อนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้น What do you think Akivesana, when one adhered to suffering, resorts to suffering, holds to suffering, and regards what is suffering thus, this is my, this I am, this is myself. Could one ever fully understand suffering oneself, or abide with suffering utterly destroyed? How could that be, Master Kadama? Of course not, Master Gotama. What do you think, Vesana? That being so, do you not adhere to suffering, not resort to suffering, not hold to suffering, and not regard what is suffering thus, this is my, this I am, this is myself. How could that not be, Master Gotama? Of course it is, Master Gotama. อกิเวสนะเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้อยู่ จึงถือเอาขวานที่ข่มกล้าเข้าไปสู่ป่า เขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในป่า มีลำต้นตรง ยังอ่อนยังไม่เกิดแก่นไส้เขาจึงตัดต้นกล้วยนั้นที่โคนแล้วตัดที่ปลาย ออกกาบออก ไม่พบแม้แต่กระพี้ของมัน จะพบแก่นแต่ที่ไหนเล่า แม้ฉันนั้นอกิเวสนะ ท่านอันเราซักไซไล่เลียง สอบสวน ในถ้อยคำของตน ก็เปล่าว่าง แพ้ไปเองท่านได้กล่าววาจาในที่ประชุมชนในเมืองเวสาลีว่า ไม่เห็นสมณะหรือพรามที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ แม้ที่ปฏิญญาตนเองว่า เป็นนรันตะสัมมาสัมพุทธะ ที่จะปรารบโตวาทะกับเรา แล้วจะไม่พึงประมาไม่สุทกสถานหวั่นไหว ไม่มีเหงื่อไหลจากรักแร้แม้แต่คนเดียวเลยหรือหากว่า ปรารบโตตอบวาทะกับสาว ที่ไม่มีจิตไม่มีใจ แม้สาวนั้นซึ่งปรารบโตวาทะกับเรา ก็ต้องประมา สตกสถาน หวั่นไหว มีเหงื่อไหลจากรักแร้ จะป่วยกล่าวไปใหญ่ตึมมรุษเล่า ดังนี้อกิเวสนะหยาดเหงื่อของท่านบางหยาด หยดจากหน้าผากลงยังผ้าห่มแล้วตกถึงพื้น ส่วนเหงื่อในกายของเราเดี๋ยวนี้ไม่มีเลย ดังนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ทรงเปิดกลีบพระจีวร ที่มีชีวิวันดังทอง ในที่บริษัทนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสัจจการนิครนได้นั่งนิ่ง เก้อเขินข้อตกซบเศร้าหมดปฏิบัติอากิเวสนะ It is as though a man needing hard wood, seeking hard wood, wandering in search for hard wood, were to take a sharp axe and enter the wood, and there he would see a large plantain trunk, straight, young, with no fruit but core. Then he would cut it down at the root, cut off the crown, and unroll the leaf sheath. But as he went on unrolling the leaf sheath, he would never come even to any sapwood let alone hard wood. So too, Akivesana, when you are praised, questioned, and cross-questioned by me about your own assertion, you turn out to be empty, vacant, and mistaken. But it was you who made this statement before the Vesali assembly, said I see no recluse or Brahmin, the head of an order, the head of a group, the teacher of a group, even one claiming to be accomplished and fully enlightened, who would not shake, shiver, and tremble, and sweat under the armpits, if he were to engage in debate with me, even if I were to engage a senseless pose in debate it would shake, shiver, and tremble, if it were to engage in debate with me. So what shall I say of a human beings? Now, there are drops of sweat on your forehead, and they have soaked through your upper robe and fallen into the ground. But there is no sweat on my body now. Then the blessed one uncovered his golden color body before the assembly, to show that he has no sweat. When this was said, Sajaka, the Nikanta's son, sat down silent, dismayed, with shoulders dropping and head down, glum and without response. ในที่นั้น เห็น สัจจการนิคน นั่งนิ่ง เก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาหมดปฏิพานจึงได้ทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุปมาเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ทุมมุขะอุปมานั้นจงแจ่มแจ้งอธิบายเถิด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เปรียบเหมือนในที่ใกล้บ้านหรือนิคม มีสาโบกรณีอยู่สาหนึ่ง ในสานั้นมีปูอยู่ตัวหนึ่ง เมื่อพวกเด็กชายเด็กหญิงเป็นนันมาก ออกจากบ้านหรือนิคมนั้น ไปสู่สาโบกรณีนั้นแล้ว ก็ลงจับปูขึ้นจากน้ำวางไว้บนบก ปูนั้นจะสายก้ามไปทางข้างไหน เด็กเหล่านั้นก็คอยต่อยก้ามปูนั้นด้วยไม้บ้างด้วยกระเบื้องบ้าง เมื่อปูนั้น หากก้ามหมดแล้วก็ไม่อาจจะลงสู่สะโบกรณีเหมือนก่อนได้ ฉันใด ทิฏฐิอันเป็นเสี้ยนน้ำเข้าใจผิด กวัดแกว่งบางอย่างของสัจการนิครนพระองค์หักเสียแล้ว แต่นี้ไปสัจการนิครนไม่อาจจะเข้ามาใกล้พระองค์ด้วยความประสงค์จะโต้ตอบอีก ฉะนั้นเหมือนกัน เมื่อเจ้าลิชวีตุมมุกะกล่าวอย่างนี้แล้ว สัจการนิครนนั้นได้กล่าวว่า เจ้าตุมมุขะท่านหยุดเถิด ท่านพูดมากนัก ข้าพเจ้าไม่ได้พูดกับท่าน ข้าพเจ้าพูดกับพระสมณโคดมต่างหากครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว ก็ทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้อที่พูดนั้นเป็นของข้าพเจ้า และของพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่น ยกเสียเถิด เป็นคำเพ้อพูดเพ้อกันไป เด่น Dumuka, the son of the Lichavis, seeing Satchaka, the Nikanta's son, in such condition, said to the Blessed One, Master Gotama, a simile occurs to me. Dumuka, explain how it occurs to you. Venerable sir, suppose not far from a village or town there was a pond with a crab in it and then a party of boys and girls went out from the town or village to the pond, went into the water, and pulled the crab out of the water and put it on dry land. And whenever the crab extended a leg, they cut it off, broke it, and smashed it with sticks and stones, so that the crab, with all its legs cut off, broken, and smashed, would be unable to get back to the pawn as before. So too, all Sajjaka, the Nikanta's sons, contortions, writhings, and vacillations have been cut off, broken, and smashed by the Blaze One, and how he cannot get near the Blaze One again for the purpose of debate. When this was said, Sajjaka, the Nikanta's son, told him, Wait to Mukha, wait. We are not speaking to you here. We are speaking with Master Gotama. Let be, Master Gotama, the talk of ours and of others ordinary recluses and Brahmins. It was mere prattle, I think. สัจการนิกรนได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค ต่อไปว่า ข้าแต่พระคนผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร สาวกของพระโคดม จึงชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนทำถูกต้องตามโอวาทข้ามความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงหมดความเห็นแย้ง ไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนของศาสดาตนอาคิเวสนะ าวกของเราในธรรมะวินัยนี้ย่อมเห็นขันธ์ทั้งห้านั้น ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ทั้งที่ล่วงไปแล้ว ทั้งที่ยังมาไม่ถึง ทั้งที่เกิดขึ้นในบัดนี้ ทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ดี ยาบหรือละเอียดก็ดี เลวหรือประนีก็ดี มีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตาม รูป เวทนาสัญญา สังขารและวิญญาณทั้งหมดนั้น นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอังกิเวสนะ ด้วยเหตุเท่านี้แหละสาวกของเราจึงชื่อว่า เป็นผู้ทำตามคำสอนทำถูกตามโมวาท ข้ามความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนของศาสดาตนอยู่ Master Gautama but in what way is a disciple of Master g o t a m a one who carries out his instruction who responds to his advice who has crossed beyond doubt become free from perplexity, gain intrepidity, and become independent of others in the teacher's dispensation. Here are Akivesana. Any kind of material form, feeling, perception, formations, consciousness, whatever, whether past, future, or present, internal or external, gross or subtle, inferior or superior, far or near. A disciple of mine sees all material form, feeling, perception, formations, consciousness, as they actually are, with a proper wisdom thus, these are not mine, these I am not, these not myself. อกิเวสนะ it is in this way that a disciple of mine is one who carries out my instruction, who responds to my advice, and who crossed beyond doubt, become free from perplexity, gained interpretity, and become independent of others in the teacher's dispensation. ข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญ และด้วยเหตุเพียงเท่าไร ภิกษุจึงชื่อว่า เป็นพระอรหันต์ มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอคิเวสนะ คือภิกษุใดในธรรมะในนี้ เห็นขันทั้งห้านั้น ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ที่เป็นไปในอดีตก็ตาม อนาคตก็ตาม ในบัดนี้ก็ตามทั้ง ที่เป็นภายในก็ดี เป็นภายนอกก็ดี ยาหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตมีในที่ไกล หรือที่ใกล้ก็ตาม ก็เป็นแต่รูป เวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณ เหล่านั้นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่เป็นตัวตนของเราดังนี้แล้ว ก็หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น อกิเวสนะ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละภิกษุจึงชื่อว่า เป็นพระอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วปลงภาระแล้ว มีประโยชน์ตน อันตามถึงแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ อกิเวสนะ ภิกษุที่หลุดพ้นอย่างนี้แหละประกอบด้วยคุณอันยอดเยี่ยมสามประการ คือมีความเห็นอันยอดเยี่ยม มีความประพฤติอันยอดเยี่ยม มีความพ้นวิเศษอันยอดเยี่ยม เมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสแล้วอย่างนี้ ย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคต ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้ว และย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อให้ตรัสรู้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงฝึกตนแล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมเ เพื่อการฝึกตน พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงสงบได้แล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงข้ามพ้นแล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อความพ้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงดับสนิทแล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อความดับสนิทมาสกอตมา In what way is a piku, an arahant, with tens destroyed, one who has lived the holy life, done what had to be done, laid down the burden, reached his own goal, destroyed the fetters of being, and is completely liberated through final knowledge? Here, Akivesana, any kind of material form feeling, perception, formations, consciousness, whatsoever, whether past, future, or present, internal or external, gross or subtle, inferior or superior, far or near. A pickle. illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี